Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos fem en eh, la nit d'avui és penses que el València podrà completar amb èxit l'operació Isida? És la pregunta que vos fem penses que el València podrà completar amb èxit l'operació Isida? El cas és que del poquet destacable acabada ja la Lliga. Tranquils que no vos anem a parlar de la Champions del Madrid. Este no és el programa. Per això anem a estar avui hora i mitja de futbol sense un dècima. Eh, I si de cap per prendre-s'ho amb humor. Eh, com deia, del poc destacable que deixa el cap de setmana a nivell València <coughs> és la tornada pràcticament sense veure la final de la Champions de Suso García Pitarch cap a València. València procedent des de Milà. Ahir ha intentat, en els últims dies, junt al grup Doyen, el grup que du els assumpts d'Àlvaro Negredo, pues, eh, començar a agilitzar l'operació Isida. Una operació Isida que té com a membres més destacats de la llista que ja ha confeccionat Pago i Estaran tant Álvaro Negredo com eh, Enzo Pérez. Si bé Enzo Pérez el mateix dijous, el Benfica feia un comunicat públic en el qual deia que no hi havia cap possibilitat que el jugador argentí tornara cap a Daluz, cap a Lisboa. <clears throat> La tornada de Suso cap a València no ha dut millors notícies. A hores d'ara, <laughs> el Milà no contempla el poder fer-se amb els servicis d'Alvaro Baró Negredó mentre el jugador no accedisca a rebaixar-se el sou. Situació, pel moment, de tot punt impossible, tenint en compte les exigències del futbolista que vol el sou que cobra el València <coughs> i vol no anar-se molt lluny. Per això, este hivern va desestimar una oferta de la Xina. Amb tot això, eh, en este cas, hi ha que remetre's a les paraules tant del mateix Álvaro Negredo com de Paco Allestaran. Els dos vingueren a dir la mateixa cosa, que és, en el cas de Negredo, a mi m'han comunicat que me n'he d'anar que no conten en mi, però cas que no poguera completar-se la transacció, doncs, lògicament sempre hauré de intentar-ho o habré de tornar a intentarlo o podré tornar a intentarlo en el Valencia Club de Fútbol básicamente es el matiz que va a decir Paco ahí estarán presente el divendres en el Murciélago de León Televisión Estos son activos que han decidido que no continúen <coughs> pero caso de no poder completarse la transacción lógicamente tendrían que tornar a intentar reintegrarlos en la plantilla de la 2016-2017. Miren, la realitat és que tenint en compte com està l'assunt, tenint en compte com està el mercat, tenint en compte lo matiner de l'assunt a efectes de les transaccions, <laughs> és normal que tots estiguen aminorant la velocitat de creuer per a fer-li veure als possibles interessats que bueno, que sí, que están en una llista, però que si no és possible arribar a un acord, doncs es queden així i tots estan contents. És una qüestió estratègica i és normal, al igual que si al València li ofereixen algun jugador que no vol altre club però cobra massa, l'altre club també faria el mateix. I sobretot el València també faria el mateix, que és dir, per este preu no el volem. Que és preguntar-li al club de procedència escolta, d'esta fitxa tu quan vas a portar? Possiblement en maig res, en juny 200.000 pavos, a principi de juny 200.000 pavos, al final de juny mig quilo, i al final els clubs, no el València, eh? qualsevol club que tinga l'interès en fer-se d'un jugador amb fitxa alta acaba posant una part perquè tot i que el negoci acaba sent ruïnós, més val pedre que més pedre. No va tindre fàcil el València en l'operació Ixida. Vol desfer-se dels futbolistes que cobren molta pasta i que no han tingut rendiment. I que els jugadors, o en aquest cas, els equips, perdó, que vulguin tindre interès per futbolistes del València que pogueren estar en la gralla d'Ixida, no tenen el suficient entramat econòmic com per a suportar les fitxes que paga el València. Aquest ha sigut un dels problemes, no és una qüestió de l'actual propietat, eh? Al València li ha passat, eh, diria que històricament sempre el mateix, que és que li paga uns sous als futbolistes <clears throat> que després a l'hora de col·locar en altre club pues el que passa, els clubs que els po poden pagar estos sous no volen a estos futbolistes quan el València es vol desfer d'ells, lògicament, i a l'inrevés, que els equips que volen que volen fer-se amb estos futbolistes no tenen la capacitat econòmica per a eh, poder, o en este cas, eh, els clubs que eh, tenen la capacitat econòmica per a fer-se amb aquests futbolistes no els volen. I això és un problema, com deia, no ja de l'administració LIM, que també s'ha topat també mateix, si més no, ancestralment, se'n recordeu del Quili? Què va passar al final amb el Quili? Pues que el València el tingui que regalar. El València tingui que regalar al Quili González a l'Inter de Milà i acabar pagant-li fins i tot crec que una part de la fitxa, si no recordem malament, per a poder desfer-se d'un futbolista amb el qual no comptava el València Club de Futbol. A la fi, aquestes coses ocorren en el futbol més del que sembla. I sobretot el que, com deia, tenim per davant és que el dia que Leijun presentava a Paco i Estaran no la segona presentació, quan la renovació del contracte, si més no la primera, el dia que Gary Neville va ser destituït i el va substituir Paco i Estaran, allí Laihun va pronunciar una, frase, una frase lapidària. El nostre director tècnic té molta feina aquest estiu a fer <coughs> que la predicció va ser encertadíssima. Perquè li va tocar rascar i treballar de valent <coughs> a Suso García Pitarch per a intentar reconstruir esta plantilla molt tocada després de la quarta pitjor temporada en la història del València Club de Futbol. Les 11 de la nit i 39 minuts és moment de repassar el que <coughs> ha donat de sí el dia i el cap de setmana, és a dir, l'actualitat, que sempre té en el nostre començament un àlbum que té com a contingut cinc fotos. Dificultats per a Suso, qui ha tornat a València, el director tècnic del club, amb dolentes notícies sobre la possible eixida de Negredo. Recorden que Allestaran va reconèixer que no se contava ni amb ell ni amb Enzo Pérez. Al final són actius del club que en estos momentos se ha determinado que, hay que intentar darles una salida, ¿no? Por varios factores. Pues esperemos, porque creo que es beneficio para todos que, salgan, pero si no, lógicamente, pues hay que tratar de aprovecharlos. Méndez juga les de Andrés. Según la prensa italiana, la Juve no estaría disposada a donar los 40 millones de euros que demanda el Valencia. Méndez ahí es va el propietario del Inter, Agnelli, en la final de la Champions, y también podría entrar en escena el United de José Mourinho. cap de setmana en família. Exitosa segona edició del Family Weekend del València amb la visita en les dues jornades de la presidenta Laihun. El llevant més solidari en un cap de setmana sense activitat, la vessant solidària del club ha pres protagonisme amb la disputa d'un torres de futbol inclusiu i amb altra edició de la Fira Granota a semis per la via ràpida. Aclaparadora victòria de València Bàsquet en Màlaga 59-88 en un partit en el qual Pedro Martínez ha destacat l'aportació grupal per a resoldre en dos encontres. Una victòria muy coral, muy de todos, y, y entonces, pues claro, pues como, como entrenador la satisfacción es máxima, ¿no? Por encima del resultado, ¿no? Pues el, el ver que, que todos los jugadores están involucrados. Les 11 de la nit i 41 minuts. Vos recorde la pregunta en el arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Penses que el València podrà completar amb èxit l'operació Isida? Pausa per a la publicitat i estem de seguida amb vosaltres per a contar-vos tots els temes al voltant del València Club de Futbol. La ràdio de nit en esport en valencià i sense la undècima. Així, fins a la, fins a la una de la matinada. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¡Eh! familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Oh, oh, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Diviértete con... Conduce. Siéntela. pero si no hace falta. Mini. 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 11 de la nit y 43 minutos. Había marxat capa a ahí estaba reunida la la Nata del fútbol europeo a motivo de la disputa de la final de la Champions. de había había a Milá, Suso García Pitat. La intención era comenzar a eh, posar en marcha la operación Isida después de la llista donada per Paco Y estarán encapçalada por importancia y pelecostar en el seu día, per Álvaro Negredo y Enzo Pérez. En este caso, Suso intentaba colocar... Álvaro Negredo en companyia dels seus representants, el grup Doyen, que també du molts jugadors de Atlético de Madrid, que també estava present a Milà. Es parlava dels dos eclips del, de la ciutat de Milà, del Inter i del Milà. De l'Inter no tenim notícies del Milà, ja saben que ha rebutjat de plànol la possibilitat donada pel València Club de Futbol de fer-se amb els servicis d'Álvaro Negredo. consideren excessiu el sou del futbolista. I, per tant, amb aquesta situació Suso ha tingut que tornar a València per a informar ahir, en el Family Weekend que s'ha disputat este cap de setmana, en el vell eh, llit del Retúria, per a informar, com deia la presidenta, que de moment en Itàlia no hi ha destinació per a un Álvaro Negredo que d'esta manera, en l'entrevista donada el divendres en el Murciélago, Paco Ayestalán reconeixia que junta a Enzo Pérez eren dos actius que s'havia decidit que tenien que eixir. Al final són actius del club, que en estos momentos se ha determinado que, que, hay que intentar darles una salida, ¿no? Por varios factores. Eh, le hace rendimiento, pero si fuese por rendimiento tendrían que haber salido otros jugadores también, pero ese rendimiento va unido a un costo alto para el club, ¿no? Tanto de ficha como de amortización y lógicamente, pues si queremos reducir, pues, pues hay que reducir pues por los costos más altos, pero lógicamente una vez de que los activos pues esperemos porque creo que es beneficio para todos que salgan, pero si no, lógicamente, pues hay que tratar de aprovecharlos. Pues eh, de momento habrá que tratar de aprofitarlos eh, porque no tenen eixida. Saba Folgado, ¿qué tal? Buenas nit. Què tal, Manolo? Buenas. De momento Italia diu que Negredo Pocher, pero a tres y pico per ahí no. Ja contarem en el seu dia, Manolo, que mm. probablement l'eixida més eh, factible per a Negredo no estava en el calcio, sinó que estava en la, en la Premier. Avui en dia, Manolo, la, la Premier és el mercat idoni perquè tenen diners per a tractar de eh, trobar-li una eixida i una destinació cap a Álvaro Negredo. O el València treballa en el mercat eh, Premier per a trobar-li eixida a Negredo sempre que el futbolista, que el futbolista vulgui tornar a jugar en, en Anglaterra o probablement eh, ho té cru per a traure una xifra important de, de diners. Si ja parlarem en el seu dia que probablement Manolo en la Premier més de 12 milions d'euros no te donarien ja per Negredo, quan al València Negredo va costar-li 30, uh mhm. -huh. pues evidentment, si, la, si no hi ha mercat en la Premier, mm, Itàlia està més eh, tiesa que Espanya a l'hora de pagar eh, salaris. A partir d'ahir, Manolo, o se'n va a alguna lliga exòtica que ell no vol anar, a la que ell no vol anar, o acaba regalant al, al futbolista... És que ja va ser un problema. O te'l quedes sense sabedor el futbolista de que portes dos anys tractant-lo de... El jugador ja ho sap. De traspassar. El jugador és conscient de la història. és conscient de que volies traspassar-lo l'any passat i de que tornes a voler traspassar-lo sí, comunicat. en guany. Si al final no li trobes destinació i li dius, bueno, mm, contem amb tu. Claro, com va quedar-se també, també ell, ma ell mateix ho va reconèixer en l'entrevista bueno. en l'entrevista que concedia el dijous, crec que va ser, va dir que, bueno, que si no podia eixir, pues que tindria que tornar a intentar el València. Una cosa són les paraules i en altra tindrien que ser els fets. Bueno, ja hi estaran, <coughs> diu que és, ho acaben, ho acaben d'escoltar, sí. diu que és un benefici per a tots que isquen els actius. També és, tam és una estratègia de mercat, vull dir, no anem a dir, no, pues passi el que passe, perquè al final si el, si el futbolista, perdó, si el jugador eh, no té eixida, l'AFE obliga que tinga fitxa. No, no, está claro, pero que, a decir, yo creo que eso acabará Manolo, si en les acaballes del mercado del estiu Negredo encara no, no ha conseguido eh, trobar una destinación, porque al futbolista no le agrada eh, la oferta que arribe al club, que tenga alguna oferta arribará, això acabará, amb el Valencia prolongant-li les vacances a Negredo pues, una o dos semanas como a mesura de presión, per a que probablement eh, accept, accepte l'eixida, que és un clàssic també en quan hi ha un club que vol fer-se determinats futbolistes i per a pressionar-los i acceptar l'oferta que ha arribat al, al club pues, eh, opten per esta, per esta mesura. Complicat, Manolo, perquè després del que va dir l'altre dia Suso, jo hi vaig dir que va arriscar moltíssim a l'hora de dir que anava a haver una neteja important de futbolistes, etc. Jo pensava que tindria ja molta feina feta. O igual la té feta i, demà, i a partir de demà comencen a eixir comunicats. És que a, bueno, sí, a, a voltes... O igual té la feina feta, evidentment, però de moment <coughs> sí. el viatge a, a Itàlia, eh, aigua. Correcte. 11 i 48. Altre dels temes que ve cuejant després de la setmana passada, del final de la setmana passada, és la destitució del ja excap dels servicis mèdics del València Club de Futbol, Juan Albors. Una destitució en la qual Paco Allestaran eh, es renta les mans i diu que era una decisió que tenia presa el club i de la qual, per tant, ell no ha tingut res a veure. Però en el cas del doctor, el, el club tenia la decisió ja tomada eh, prèviament i és una decisió totalment professional. ¿no? Y le deseo todo lo mejor a partir de ahora porque el gerente es un buen profesional y tendrá cabida en, en algún otro lugar. Sí, evidentment és un bon professional i estem segurs que de seguida tornarà a exercir ràpidament, com a, com a poc segur que la clínica del, del doctor Enrique Gastaldi. El mateix dijous ja vos deixarem caure. Juan Albors no estava a gust en el València des de fa temps. I avui ja podem puntualitzar i ampliar una miqueta més. Juan Albors va estar a punt de dimitir fa 15 dies, aproximadament, dia amunt, dia avall quan s'assabenta que el València se'l vota i a esquenes d'ell envia un futbolista a fer una prova d'esforç a una clínica de Pamplona, de Navarra. És més, el mateix doctor Albors s'assabenta que el València també té ja eh, proves mm, eh, eh, de manera eh, ja concertades amb aquesta clínica per la temporada vinent com deia, decisió presa a les seues esquenes. Que possiblement aquesta decisió la va prendre Paco i Estaran perquè ja sabia que no va continuar el doctor Albors. Probablement. Val? Ahir Juan Albors es pensa dimitir. I el seu entorn més pròxim li diu que no. Que si la València no el vol, que li ho facin saber i que li paguen el seu contracte i que li rescindisquen ell ja s'imaginava que no anava a continuar en el València Club de Futbol. Ho tenia prou clar. El que passa és que ell va esperar a veure exactament què li deia al club. Si el feien fora, si el reubicaven en l'escola... Si... Eh, estava esperant a veure. El que no s'imaginava mai és que eh, el dijous mm, el cap de seguretat del club seria el que li entregara el, el finiquito. Sembla eh, una de les crítiques que se fa a la tasca de Juan Alborz és que se duia bé amb els futbolistes. si és una de les crítiques que se fan a la tasca de Juan Alborz o no. Si és veritat o no, bueno, pues el temps dirà. El València és lliure d'escollir amb qui vol i amb qui no vol treballar. Eh, sona que el València vol un perfil mèdic diferent. Sobretot que tinga més eh, counter el tema de l'alimentació del futbolista més que un metge d'actuació sobre el camp com és Juan Alborz en quant a diagnòstic ràpid sobre el terreny de joc, etc etc. Per tant, sembla que canvia el perfil, com deia Juan Alborz, fa 15 dies estigui a punt de presentar la dimissió, li varen dir els seus més pròxims que no ho farà, que esperara, ell va esperar a veure què feia el club, però ell ja no estava a gust i ell tenia prou clar que ara va ser molt complicat que continuara en el València Club de Futbol. El nom de Candel continua sonant, encara que des de l'entorn de Candel, Salva, neguen qualsevol possible vinculació amb el futur del València Club de Futbol. De, no tinc notícies al respecte, Manolo, respecte a que Jordi Candel és l'escollit. La veritat és que hi ha cert oscurantisme respecte a qui és el, o qui va ser el nou el cap dels servicis mèdics del, del València, perquè no, no ponen tampoc massa candidats. Perfecte. València tampoc es pronuncia al respecte. En efecte, pues, és la eh, història que vos conta Esports 97 nit al voltant de com s'han produït les últimes hores en els servicis mèdics del València Club de Futbol. Com deia, el divendres va estar Paco i estarà en el Murciélago Salva i va deixar algunes perles, jo crec que interessants, per a reflexionar. Després les arreplegarem en tertúlia per a fer el nostre diàleg però anem a començar a introduir alguna d'elles. Sí, l'aspecte econòmic, abans Manolo hem escoltat com, referint-se a, Negredo, parlava de que el València necessita traure els actius més, eh, més importants per una necessitat eh, econòmica. Va admetre Paco Llestaran que el projecte cap al que va el València, pues econòmicament és un projecte de mínims. Tenemos que ser conscientes es que el propietario, la empresa propietaria en este caso, es que ya ha invertido mucho dinero. Es decir, lo malo es que ahora mismo en, jugadores con los que no deberíamos de haber fallado, porque estamos hablando de 30, de 28, de 25. 142 millones en fichajes. Ya, se ha gastado. Y resulta que después de gastar eso, pues resulta es nosotros mismos. Es decir, vas a comprar un coche, tienes 30.000 euros para comprarlo y lo compras y dices, joder, es que no quería este. <laughs> Sí, lo has comprado. Y si lo vendes ya pierdes el 10%, con lo cual lo siguiente va a ser peor. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Y al final, ¿que nos gustaría que fuese otra? Sí, pero al final yo siempre soy muy práctico, ¿no? Y hay que afrontar la realidad. Y la realidad es este, vamos a ver con las posibilidades que tengamos qué vamos a poder hacer, ¿no? pues yo creo que está absolutamente claro, Manolo, que el propietario ya ha posado muchos eh, diners. Per tant, que ningú espere que faça pues, un gasto, una despesa importante. Pero la próxima temporada. Un Valencia que va a un proyecto de mínimos en lo económico... ...y que a partir de ahí... pues, también va un proyecto... a un proyecto de, de mínims en a los refuerzos que pueden arribar este estiu a la plantilla. Si esta es una posición de fortaleza a la hora de firmar, es decir, si tú eres el Barcelona, que estás vas a estar en Champions League, además eres el Barcelona al que todos jugador jugadores ha traído, pues dices, o sea, si puedo elegir, si están esperando, es decir, si están haciendo cola para, que les llame, pero no va a ser el caso del Valencia. Es decir, el Valencia actualmente, como le pasaba al Liverpool muchas veces cuando estábamos allí, es que no va a estar en Champions. Y eso te condiciona. Es decir, sabes que no vas a poder atraer el mismo perfil ¿eh? después de una temporada que no hemos tenido éxito, con lo cual, dentro del, mercado que nosotros tengamos, pues tenemos que tratar de cuidar el que esos aspectos, vamos a decir, más de personalidad, abolitivos, pues también los tengan, ¿no? Es que firmamos el jugador y la persona. El jugador y la persona. Sobre los reforzos... per ser un los noms que torna a ser el primer a la palestra és el de Marc Bartra, que ja ha confirmat que per no haver jugat un número mínim de partits en el Barça, la seva clàusula baixa a 8 milions d'euros. Situació que està manejant ell amb el seu representant, que no és altre que l'ex del Barça, Carles Puyol. Però ojo a este nom, que se fica a tir si convencen al jugador que cada volta mira amb millors ulls la destinació a València però que espera, espera que li pugui ser algo millor. Sobretot si acaba anant al grup final de 23 de l'Euro. Salva, més coses. Pues més coses. Escoltem a Paco Estarán en aquesta visita que va fer al, a Levante Televisió, ja al programa El Murciélago, el divendres eh, passat. Parla de que, independentment dels eh, problemes eh, econòmics que van a marcar també la configuració de la plantilla per a la pròxima temporada, pues l'equip és ambiciós. Entonces, es decir, no podemos pretender que pasemos de ser el 12 ahora resulta que ser cuarto y eso no va a ser un, éxito, eso va a ser un éxito. Y un éxito para mí importante pues es ganar la liga actual al nivel que está el Valencia. ¿Que tenemos que ser más ambiciosos? Por supuesto, pero vamos a ir paso a paso. Paso a paso, pero ambiciosos. ¿Mes coses de Paco estaran, va tornar, Manolo va parlar de futbolistes com si foren xiquets, que en el col·le pues, no tenen els hàbits sí, <laughs> ixa, adequats per Ixa comparança va estar molt bé. Sí, ixa comparança... Però bueno, havia... va ser molt ferma al voltant de eh, el seu diagnòstic que ja va oferir després, ja va oferir després del dia de la derrota davant del Villarreal, Exacte. en què sí, sí. això ha sigut, com se diu en castellà, un sin Dios. Sí, i que no tenen hàbits de ...de estudio, Pues, bueno, va a tornar a hablar de futbolistas del Valencia... ...con si foren mals estudiantes Todos nosotros respondemos en función del entorno al que nos, nos... Es decir, si tú vas a un colegio en el que te permite mucha libertad, por muy disciplinado que seas en casa, al final acabas haciendo el indio. Y si vas a un colegio de jesuitas, al final acabas eh, en fila esperando a, a que piten para entrar al cole, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el entorno pues ha de cambiar el entorno. Yo creo que un de jesuïtes, Sí, evidentemente. <laughs> Algo Alba? Pues eh, sí, sobre el Jovens Se le va a preguntar sobre Lato y sobre Carlos eh, Soler y eso es el que va a comentar, Paco Ayestarán. Hay dos jugadores que van a hacer la pretemporada con nosotros, que son Carlos Soler y, Lato. Y lógicamente que se queden o no se queden dependerá pues de, realmente del rendimiento, pero suben no simplemente porque, primeramente porque tienen cualidades, eh, segundo, porque vemos la posibilidad de que puedan aportar al equipo. Y son si son capaces de demostrarlo, pues lógicamente pues tienen todas las opciones, ¿no? Y, pero también tienen que estar preparados, como se lo dije a ellos, que en un momento determinado, si no tienen la oportunidad, eso no tiene que eh, eh, no, no tienen que percibir como un paso atrás, sino que al final es un proceso en el cual, pues bueno, tienen que resistir y sabiendo y nosotros reconociendo que tienen cualidades, pues tienen que ser capaces de mantenerse con el mismo nivel de determinación, de profesionalidad y ojalá sean capaces de demostrarnos que pueden estar, porque eso es la mejor noticia para el Valencia, el valencianismo e incluso para la Academia de, del Valencia. ¿no? Bueno, pues las parables de Paco ahí estarán, en, que va a estar a ir en la Family Weekend, Salva, ahí pasando el ah, la verdad es que ir pegaba calor cuando el Valencia arranca la Family Weekend, en la cual la IJU, la presidenta, eh, ja s'ha barrejat una miqueta més, ja, ja ha comprovat que l'afició no mossega, ha estat en ells, va estar ahir i ha estat en el dia d'avui, és una bona notícia que l'Aijun vaig a coneguent una miqueta més de primera mà com és l'afició del, del València en un entorn, bueno, pues podríem dir favorable com este de la Family Weekend curió, Manolo, perquè estava la presidenta, estava Quincó, estava Paco Allestaran, estava Suso García Pitar, que ja ven dos futbolistes cridats a ser referents de la plantilla del València per la pròxima temporada, com Jaume Domènech i com Paco Alcácer. És a dir, que d'alguna forma el València ahir va tancar files, va portar, diríem, a la seva gent important a aquesta Family Weekend. Jo pensava que Suso eh, estant a, a Milà pues es quedaria a la final de la Lliga de Campions, però no, eh, Suso Manolo estava en la Family Weekend del llit del, del Túria i va tornar-se'n de, de Milà entenc que hi ha algo d'estratègia en el club, de mhm. portar, diríem, a totes les seues figures relevants a la Family Weekend per a estar amb els eh, aficionats després de tot el que se'ls ha dit respecte a que estan juny de l'afició i que han de tastar de més a prop el que és l'afició del, del València. De fet, me va quitar molt l'atenció uh mhm. -huh. una imatge de l'Eijun uh -huh. eh, fotent-se un entrepà allí en, com, si fora, com si fos una aficionada més. Està bé. M'ha quedat l'atenció, sí, ah, sí. Ah, bé, molt bé. Eh, mm. És el hype, és l'expectativa que n'hi ha, perquè el València també té que començar a enganxar a la seva gent. No oblidem, Salva, que el dimecres és dia 1 i es presenta la campanya d'abonaments. Sí, a mi sí, anunci de la Sierra Madrileña, uh -huh. Cercedilla i, Guadarrama, que ja veurem quines sorpreses eh, presenta, però efectivament el dia 1 coneixerem aquest spot i el València presentarà la seva campanya d'abonaments mhm. uh eh, -huh. en Manolo, en la que ja sabem que no va haver augment per a esta temporada, sinó que el València congela els preus. Perfecte, les 12 en punt de la nit. Eh, del Llevant Unió Esportiva, esportivament, del primer equip poca cosa, si del juvenil, si de la vessant social i si d'algun ex que torna a primera línia. En el cas eh, del juvenil, bones notícies, Alba. Sí, perquè continua endavant l'aventura del juvenil del Unió Esportiva. En la Copa del Rei, de la de la categoría, superante al Rayo Vallecano, uh -huh. y a partir de ahí, pues, pues el juvenil Manolo, que de alguna forma estaba en la alegries a, a una afició necessitada esta temporada de, de como com és l'afició granota. Això pel que fa al Lleva Antona Esportiva, que també ha disposat a, a exhibir la seva vessant més solidària en aquesta àrea social eh, que, com sempre, eh, ben treballada per Vicente Herrero, per eh, Tatón, amb eh, futbol inclusiu un eh, torneig este cada setmana, amb la Fira Granota este matí, que també és un clàssic ja en els voltants de l'estadi, i pues, la vessant social que eh, ha pres, diguem-ne, que el protagonisme en este cada setmana. Sí, fonamentalment, eh, Manolo, destacar aquesta jornada de futbol inclusiu que s'ha celebrat en el en les instal·lacions del, del Ciutat de València i del Llevantunió Esportiva al llarg de tot el cap de, de setmana. No? És una bona, bueno, pues un bon exemple el que dona el Llevantunió Esportiva, que ha albergat aquesta tercera definitiva jornada avui del torneu del torneig, perdó, todos eh, jugamos, s'ha disputat des de divendres, futbol 8 eh, inclusiu, i també s'ha celebrat el primer torneig de futbol femení eh, aficionat. Tot això en les instal·lacions del, del Llevant Unió Esportiva, però mm, pel que fa referència al futbol inclusiu, és a dir, a persones amb, amb persones amb discapacitats, pues, eh, molt destacada, no? La tasca que el Llevant Unió Esportiva, i amb Vicent Herrero Tatón al capdavant, pues, eh, ve fent eh, amb, amb tota aquesta iniciativa social des de fa diverses temporades. No? És un exemple, Conxun Granota, dins d'este... Bueno, I, I lo feliç que és Vicente Herrero amb, amb la seva gent. Eh? Esta tasca solidària, no? En aquesta tasca solidària és el tio més feliç del món i que més partit li trau. Així que enhorabona per eh, continuar ahí, per fer, a més fer-ho jo crec que ha trobat eh, Vicent Herrero un, un, una àrea que està mirant de camí entre el treball i la satisfacció personal i crec que això ho fa més, més bonic encara eh, sí. en, en el llevant d'un esportiu. Sí, efectivament, Manolo. I en el cas de, de Tatón. És molt satisfactori. Està buscant jo, no, no recordava, el gol del, del futbolista que, mm. que li ha donat la victòria al, al llevant juvenil, Manolo, ha sigut eh, Joel, li ha guanyat 0-1 al Rayo Vallecano, i a partir d'ahir, Manolo, pues, eh, camí de les semis de la Copa del, del Rey després de la victòria avui davant del Rayo. I com dèiem, un ex que torna a primera línia, expreparador físic, és entrenador mm. a, transitori del primer equip, és entrenador del tercera divisió en el filial, José Gómez, que torna a primera línia, Salva. Sí, que és preparador físic titulat i que també és, és entrenador eh, nacional. Per tant, José, José Gómez, que des d'este cap de setmana passa a formar part del cos tècnic del Màlaga i va ser l'ajudant de Juan de Ramos en el conjunt andalús. Perfecte, doncs pues, eh, això perquè fa el llevant esportiva, perquè fa el bàsquet per la via ràpida. Ni tercer partit, victòria avui en Màlaga de València Bàsquet 59-88. Màlaga, Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. A semifinals per la via ràpida no ha fet falta ni el tercer partit en dos. Avui victòria 59-88 de Valencia Basket en Málaga. El conjunto de Pedro Martínez ya está en semis semis. Sí, efectivamente una victoria... molt aclaridora no, del València Bàsquet, 59-88, com bé has dit, en un partido en el Valencia Básquet... pues, ha sido superior, ...sobre todo en el tram final de, encuentro... ...o on ha tingut, jo crec, que més temple, més tranquil·litat, més paciència i sobretot més encert no? que, que un Unicaja que avui ha estado molt más nervioso... que en el partido que va a disputar divendres passat a, a la Fonteta i el València Bàsquet en un treball col·lectiu, perquè avui encara que Hamilton ha sigut l'home més valorat i ha fet sobretot uns bons números en, en el tram final de, de l'encontre, crec que avui, i com ha passat esta temporada en molts eh, partits, el València Bàsquet ha treballat en bloc, eh, ha fet un partit eh, on tots els jugadors s'han sumat i han aportat el que Pedro Martínez volia de cadascun d'ells, important no? que, que el València Bàsquet aconseguista aconseguís que aquesta classificació per a les semifinals és la quarta de les últimes cinc temporades, sembla ja que aquesta barrera dels quarts de final ja està totalment superada per part del eh, València Bàsquet, que avui, a més, Manoló, en aquesta victòria de 29, aconsegueix també pues, la seva millor avantatge com a visitant en un partit del playoff en tota la història de, del Club Taronja. Continuen caient registres, per tant, de, de part de l'equip de Pedro Martínez, que estava satisfet després en la roda de premsa. Sí, evidentment, estava molt content el tècnic de, del València Bàsquet. Ja lo estava després d'aquesta victòria del divendres. Eh, lo que potser no pensava és que podia resoldre aquesta eliminatòria en dos partits i evitar aquest tercer que haguera tingut jo que el pròxim eh, dimarts a la Fonteta i destacava precisament una de les claus no? que ha sigut aquest treball coral de grup que avui ha fet el València Bàsquet Valdre per tal de guanyar el, el partit. Que hemos jugado un muy buen partido. Eh, dominando el ritmo eh, en todo momento, tanto en la primera parte como especialmente en la segunda. Eh, yo creo que hemos tirado muy bien de tres puntos, con muy buenos porcentajes y muy contento porque todos los jugadores que han participado han sumado y han sumado estadísticamente y también en trabajo defensivo y creo que ha sido una victoria muy coral, muy de todos y, entonces pues claro, pues como, entrenador la satisfacción es máxima, ¿no? Por encima del resultado, ¿no? Pues el, ver que, todos los jugadores están involucrados, que todos suman, que, todos trabajan para, en defensa, que todos se esfuerzan en bloquear el rebote, en ayudarse los unos a los otros, pues yo creo que, que está muy bien, ¿no? hoy yo creo que eso ha quedado muy claro. Y un momento importante del partido ha sigut el tercer cuarto, El partido estaba muy igualado, pero a partir de ahí el àrbitres eh, yo creo que han sancionado de manera justa la fortaleza no? defensiva pues, que estaba ya superando lo legal de, de l'Unicaja, l'equip malagueny que s'ha desquiciat, técnica Joan Plaza, el seu el tècnic, a Edwin Jackson. A partir d'ahir el València Bàsquet ha tingut paciència, sobretot des de la línia del tir lliure per a ficar eh, terra de per mig i pràcticament ahir ha sentenciat el partit. En aquesta línia també ho expressava avui el tècnic català del València Bàsquet. Yo creo que en el tercer cuarto, eh, ahí sí que me parece que eh, en lo que no dependía de nosotros hemos estado muy concentrados. O sea, no, ha habido nada de lo que ha pasado en la pista ¿no? Mm, que, nos ha afectado. Hemos sido capaces de seguir concentrados y yo creo que ahí eh, la sensación que me da desde fuera o desde la distancia es que Unicaja igual pues ha descentrado con con el arbitraje y nosotros hemos seguido haciendo lo nuestro sin que nos influyera nada de lo que estaba pasando y hemos estado ahí muy acertados y ahí sí que hemos roto el partido. Y había dos noms propios eh, propis del partido, Hamilton y Peterson. Hamilton, toti les molestó durante la semana, máxima encistellador del partido. Juama, 22 puntos. a mes encerrada, no? Ha anotado todo el que ha intentat en estilo de dos y también en el eh, triples important, no? que, que torne a més a ser un jugador important perquè estava ara mateix eh, potser en un moment algo baix no? de, de forma, potser també de, degut a aquesta lesió, aquesta sobrecàrrega que, que arrossegava, però avui s'ha desquitat i és molt important ja ha de ser un jugador molt important per als pròxims partits de, del València Bàsquet. I també, com bé comentaves, eh, Peterson, no? que avui per fi ja ha debutat en el València Bàsquet, no va tindre minuts en el partit del passat divendres, però avui ha jugat i a més l'ha fet de titular. Ha sigut una de les armes que ha volgut eh, Pedro Martínez utilitzar per tal de sorprendre a Joan Plaza, l'ha fet jugar d'inici, ha complit, evidentment és un jugador que porta apenes una setmana a València i tampoc s'espera massa d'ell, sobretot en aquests eh, primers partits, i esperem que puga ajudar, no? Ha fet un triple en la seva primera jugada i se l'ha vist ja eh, pues, eh, compenetrat, encara que necessita, evidentment, entrenaments i dies per tal de conèixer el que són els seus eh, nous eh, companys. I avui, per ser Manolo, voldria destacar també mm. eh, l'aparició del eh, propietari del club, de Juan Roig, que ha estat a Màlaga eh, veient en directe el partit i que només ha conclòs l'encontre ha baixat al vestidor, ha fet amb el eh, vicepresident eh, Paco Raga, per tal de felicitar personalment l'equip i per tal de transmetre confiança al grup. I jo crec que també una mirada posada en tot el eh, futur de, de Pedro Martínez. Ara mateix jo crec que en el club valencià ja es tenia la idea de renovar Pedro Martínez, però crec que avui, després de superar esta eliminatòria davant de l'Unicaja, guanya molts enteros eh, Pedro Martínez de cara que puga ser l'entrenador del València Bàsquet la pròxima, la pròxima campanya. Perfecte, pues estarem pendents de qualsevol moviment al voltant del futur de Pedro Martínez en la banqueta de València Bàsquet i, lògicament, de València Bàsquet, que encara, imagina no té previsió d'horaris per a semifinals. No, encara no. Sap que jugarà el primer partit el dijous o divendres, però com ja va passar en els quarts de final i com ja te comentava també, ja depenent també com el futbol de les televisions, haurà de conèixer eh, pues, eh, les exigències i les necessitats de la tele per tal de conèixer ja si jugarà dijous, divendres i dissabte, diumenge. El pròxim partit de la Fonteta serà ja a l'altra setmana, dilluns o dimarts, depenent si ha jugat o bé dijous i dissabte o bé divendres o, o diumenge. N'hi haurà que estar atents esta, esta setmana. Perfecte. Romero, gràcies. Adeu, Manolo. Bona nit. Al company Juanma Romero, ja que recordar que en el dia d'avui eh, UCAM Múrcia ha forçat el tercer partit davant el Real Madrid, el qual li va molt bé a València Bàsquet perquè eh, és capaç de eh, trobar un rival més cansat després que els de fotis catxicaris, com deia, hagin, hagin pogut forçar aquest tercer partit, amb el qual molt poca gent, sincerament, eh, comptava. Les 12 de la nit i 11 minuts, tanquem la primera parla informativa. Abans, una notícia dolenta i una bona. La dolenta, en veure l'alçada ben forta a la gent de l'Olimpí de Xàtiva i al nostre amic Raül Garrido, 4 a 1 davant de l'Elleva, no ha pogut ser, i per tant l'Olímpic perd la categoria, eh, però jo crec que si són capaços d'apostar per Raül, guanyen un entrenador amb molt de futur, i felicitar al Atlético Saguntino, que puja a la segona B. En Sagunt anem a tindre futbol de segona B eh, jo crec que és una molt bona notícia per a la província de València. Felicitats a tota la gent del Atlético Saguntino. Les 12 de la nit i 11 minuts, ara sí, tanquem la primera part, la informativa, i entrem en el eh, terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. les 12 de la nit i 12 minuts eh, arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, així en la 97.7 ràdio. El nostre esport 97 nit, ja sabeu, hora i mitja de ràdio, d'esport, de València i en valencià, ràdio sense dècima, tranquils, calma i tranquil·litat, així només anem a parlar del que passa a prop, eh, José Manuel que diu me creia que ja estaves de vacaciones però me alegro por escucharos pues eh, continuem i continuarem Eh, anem a estar aguantant el tipus a més hi ha moltes coses que contar està l'operació Ixida, està l'operació Entrada està l'Eurocopa, hi ha moltes coses que contar Però això anem a estar fins el 30 de juny, veritat que sí, Folgado? Home, eres molt optimista, Manolo les coses, si eren a presa, sí, però sembla que van a transcorrer lentament, eh? bueno, pues, ahí, pues, pues, marmota. Direm que transcorren lentament. Serà marmota altra volta, eh? Bueno, marmota han tingut uns dies. Tindrem marmota altra volta, Manolo. Ara tenim Paco, Paco, Paco i abans teníem marmota. L'Isida de Negredo va ser marmota, eh, un poc. Vols dir una miqueta? Sí. Bueno, pues sí. ho contarem. Si va ràpid o si va lent. Ho contarem. A Esports 90 senil. Contem amb el company de Levante Mercantil Valenciano, Vicent Xilet. Hola, Vicent, què tal? Què tal, Manolo? Com molt estàs? bé, bé, molt bé. I eh, tal com te venia contant abans, sí. pues encara en, el, en la ressaca d'aquest amistós intens que ha tingut molt poc d'amistós entre els veterans de... Hi ha hagut de tot una miqueta, no, Martí? Dels sí, sí, ha sigut un poquet, un poquet com si fos una, la batalla de, de, de Faluja o alguna cosa, ha sigut una <laughs> ah, cosa... Sí, sí. Bueno, estan Ballesteros i Carboni pel mig, pues n'hi ha algunes coses pues, que, que sempre queden. Ah, pues ho contau, no? No hi ha, no hi ha tampoc massa coses. Espera, que de primer. ah, val, val, té raó, té raó, té raó. Barcelona, Paquito Gisbert, què tal? Bona nit. Bona nit. Bona nit a tots. Relator Enca de Primera Línia, que també ens acompanya com eh, habitualment eh, des de Barcelona. Allí tampoc el tema de la unècima tampoc ha fet massa gràcia. Eh, no, no, no, no. I això que ho han celebrat els madridistes, que aquí n'hi ha molts també, eh? Sí, sembla, sí. Que, sembla que no, però n'hi ha molts a Barcelona. Bueno, doncs pues, com deia... Jo una cosa. A nit, no és el nostre perdona, tema. A nit... Mm, ese no és mi tema i tal, que sonaren, sonaren traques en Aldaia. Vols dir? Sí, senyor. En Aldaia? En Aldaia. I, i en, Barcelona. I en Barcelona també, eh? En Aldaya. Jo en Aldaya? T'ho promet. Folgador, fumigar. <laughs> Cagar la avioneta, vols dir? Cagar la avioneta? Home! Sonar en traques en Aldaya, Manolo. Algo <laughs> sorprenent. I... Bueno, sorprenent no perquè solo corre quan guanya el Madrid. Eh? I en Albal, que era com una També reserva verge, <laughs> inalterable, També. i, i que no admetia eh, ingerències, carpa, eh, paella carpa? multitudinària... Carpa? 250 persones... Que m'agarra un pantall, eh? Sí, sí, sí. Sí? Ai, mare. Sí, mira, tu en Albal. En Albal? Che, mira. Desde que Manini de, de de allí la cosa Ya. és <laughs> una cosa, a mí lo de la, lo de la traca ni, che, mira, ni a, ni a Xender Mario, però, car, bueno, però Carpa... Que yo respecte, pero Carpa y tot, Y Carpa paella, i, tot, paelles, i Sí, que se fan sin gazpacho. Sí, per l'amor de Déu, va, home, va. Sí, sí. sí un, puch, un puchero, un cocido, un gazpacho, Para ella. Paella. Està, está la cosixina, Folgado. Está la cosixina. Bueno. Però es lliure de ser de l'equip. I ja per a, per a sí. rematar la faena ja, te, ja hem de compartir el trauma dels penals i de San Siro en el, en el Sí. Ja no és una cosa que siga exclusiva del No, no, de trobo, evidentment. Sí. Mira, jo vaig fer una, una alegria... Tu saps que la meva dona és de Madrid, que viu a Madrid, que té família <laughs> del Real Madrid, i ahí mirant la final estava mirant el quadre i dic, home, tu vols que, que en Madrid? I em diu, diu que ja sóc més del València que del Madrid. No me digues. Sí, sí. Che, que bonico. L'ha colonitzat. El amor. Què te pareix? Que bonico, l'has colonitzat. L'ha colonitzat. <laughs> Pero mira, es bonito que te diga así. La, escuda de Madrid y madrileña toda la vida. Pero mira, conseguir... Sí, qué bonico, mira. Eh, eh I pues, bienvenido al Club de Pero que eso es China. Aquí no cambia, no? <laughs> Tiene una costat a, a Manolo. <laughs> Bueno, depèn si sents algú del club igual no tenen la mateixa impressió de mi però això ja són altres debats Bueno, senyors, eh, en este cap de setmana... Eh... Avui te eh, fas tu del Madrid Eh? Avui te fas tu del Madrid Antes muerta que sencilla, que diría bueno, que bueno, bueno, 12 i 17, com deia, eh, este cada semana setmana ens ha servit per a saber que la l'operació Eixida, senyors, no va a ser fàcil. Eh, anava el València cap a Milà estos dies, anava Suso García Pitans aprofitant eh, la presència de la florinata mm, de el futbol europeu i diria que mundial en la final de, de la Champions, tot i que ell se tornava abans de la final, perquè ja tenia el, eh, la primera contestació, que és la del Milà, que era així com Negredo poguera ser, però a 3 quilos per any mm, va ser que no. Així que el València, eh, treballant colze a colze ha junt al grup d'Oyen, que és qui du el, eh, els assumptes de, de Negredo, ho han intentat, però València se troba amb la realitat dels fets, que és que va ser una operació eixida complicada eh, per els als sous que paga el València, deia que això ja és històric en el València, no és una qüestió de l'administració LIM que també ha caigut en la mateixa errada, si menor el València acabava regalant al Kili González perquè no hi havia manera, eh, recordeu-se de, de Los Santos i de Salvador Ballesta, que eren com els madrilenys en Gandia, que sempre venien per juliol, se quedaven en agost i en setembre se n'anaven. Pues, eh, perquè no hi havia manera de col·locar-los, <laughs> acabaven, acabaven sempre eh, sedits i, i el València eh, acaba de constatar en el primer colp de mercat, en la primera ullada, en el primer intent, quan els italians, en la primera tractativa, que va ser complicada l'operació Sí, I sobretot quan la reestructuració que vols fer és tan, tan ampla, tan, tan intensa i, i que afecta pues, a, a una gran part de l'estructura de, la, de la plantilla, pues, eh, lo més segur és que mai estaran inclús fins a les dues últimes setmanes d'agost pues, haig de tindre encara per tancar la, la plantilla. I en aquest cas és que tots els elements se en contra del, del València perquè ja no és és el sou eh, tremendo de molts d'estos eh, futbolistes, també pues, que venen d'una temporada patètica que ha acabat per eh, baixar molt la seva eh, cotització i que després la realitat del, eh, financera del, del futbol en molts clubs és, és la que és. O sea, el, el Milan o, o l'Inter eh, ja no són ses grans eh, societats... El, en el calcio, que tiraven amb pólvora de rei. Sí, en el calcio, pràcticament, la, la Juventus, i perquè ha sabut reinventar-se, i perquè per a mi és un club que pràcticament és més centre europeu que, que italià, perquè eh, eh funciona més pues, eh, la manera tipo del Bayern i de més, pues, ha, ha eh, remodelat l'estadi eh, llevant la meitat de, de seients i el plenen sempre, és, és, és com una altra eh, reali realitat. Mm. Eh, després, ja més enllà en Europa, pues queda un poc eh, Anglaterra, que encara no, no ha obert el grifo, però no és un mercat tampoc massa factible per a que vagin a parar allí jugadors que no servissin per a la València. Paco. Bueno, en el cas de Negredo igual sí, no? Perquè Negredo en el, va deixar una bona impressió en el City. Eh, eh, en el cas de lo que diu Vicente, tot la raó. El Milà precisament avui crec que el va comprat un inversor xino, no? O sigui que mm -hmm. eh, ha canviat molt el futbol italià de lo que, de lo que era en els anys del Kili i de Mendieta i tots aquells que pagaven una pasta, encara que després la Lazio no va pagar res, però que pagaren una pasta per jugadors si se'ls se, ls, se emportaven a tots, no? La, <laughs> la, la cosa està complicada. I efectivament eh, té pinta de que l'estiu serà, pues, com tu recordaves els casos de, de, de Los Santos i Ballesta, jo me'n recorde molt de Fiore, tio. Fiore cada vegada, o sea, cada estiu, però va passar sí. almenys 5, 5 estius. Un altre, Stefano Fiore. Sí, i deies, i este tio qui és? I era Fiore una altra vegada, una altra vegada Fiore aquí. <laughs> Sí, es que era, era, sí, era, no, sí. era, era com un malson, no? Era com un malson que tornava a repetir-se cada estiu. Una la presentació sempre estava, jugava un partit de pretemporada, no sé què, i al final aconseguien cedir-lo a algun equip italià, sempre, hasta que al final pues, ens lliuraren d'ell, suposo que perquè acabava contracte, no <laughs> per una altra raó, o sigui, però era impossible, no? I té tota la pinta, eh, que passi això en, bueno, en la majoria dels jugadors que, que n'hi ha en, en venda, perquè clar, el pitjor és posar un jugador en venda que saps que vols vendre-lo. Lo vendràs per 4 duros, però el, i si a més té un sou com el que té Negredo o el que tenen altres jugadors, pues serà molt complicat. Sí, el que passa mm. en esta, en esta història eh, és el que diguem sempre, que amb els sous que paga el València, els clubs que s'interessen per aquests futbolistes no arriben econòmicament i els clubs que poden arribar econòmicament no els interessen aquests futbolistes. Exacte, sí. És, és una pescadilla que se morde la gola, però és que sí, sí, és que... Eh, que queden en territori consta, a mi me consta, ningú. A mi me consta que hi ha hagut dos clubs que han quitat a interessar-se per Piatí i quan han sentit fitxa anual 1.8 han dit gràcies. Que possiblement, com deia l'altre dia Miqui, no és gràcies, és i vosaltres quan poseu, si se l'enduguem? perquè això va ser la següent, que inclús saben que el València vol fer-se d'alguns jugadors i van a intentar i el València en alguns casos tindrà que, que, que, pos, sí. que posar alguna cosa. És que, és que fitxa, més val perdre que més pedre, sí. No, perquè és, és la part eh, eh, dèbil, és la, la part que necessita desfer-se d'aquest eh, lastre de, de futbolistes. Si la Real ve a per Piatti i no va a Piatti, anirà a per un altre interior esquerre. Però el València sí que té la, la, la voluntat de desfer-se de Piatti. La voluntat i la necessitat. Correcte. Sí. És un problema, perquè jo l'altre dia, quan, quan Suso va dir en la en Nisa triple roda de premsa de presentació de, de Allestaran que va, va avançar i va vaticinar que la neteja en la plantilla anava a ser important, uh -huh. eh, i dos dies després se'n va anar cap a, cap a Milà, jo pensava que Suso tindria molt, molt guanyat en aquesta operació eh, Eixida, i per a mi és una xicoteta decepció que ha de de, de Milà sense poder col·locar a Negredo, encara que ja van dir en el seu dia que la lliga italiana està més tiguesa que l'espanyola i que probablement si hi ha un mercat que pot comprar a Negredo més enllà de qualsevol lliga exòtica a la que Negredo no vol anar és problema. pues és la Premier per tant, també ja me sorprenia que equips italians puguen contractar a Negredo me quadrava lo de Doyen i el, i el Milà perquè pues, Doyen treballa amb el, amb el nou Milà però si no és la Premier trobar-li mercat a Negredo, excepte que el regales, pues va ser complicat. I la Premier no és el campionat que era, que era abans, perquè en la massa salarial mm. que, que tenen pues, la, la mitjana de, de, de clubs, qualsevol Sunderland, Southampton i de més, ja, ja tiren a per eh, futbolistes que tu voldries firmar. Sí, sí, correcte. Però és l'única lliga que te pot donar 10, 12 per negre, perquè més, i si no és en la Premier no vas a treure. Però té mercat en la Premier negre, és la gran pregunta. Si Telemón ja ha dit que no, amb, el, amb la fitxa que té el futbolista, ja no és una qüestió de pasta. En Anglaterra n'hi ha més pasta que en Itàlia, com diu Salva, ara mateix el calcio està més tieso que la Lliga Espanyola. Però la, la, la, la pregunta és, eh, amb el nivell de la Premier té allí cabut Álvaro Negredo? Pues Negredo, pues, entenc que algú se'n recordarà de la primera etapa en el, en el City i a partir d'ell jo crec que el València hauria de treballar aquest mercat per a trobar-li una eixida a, a Negredo. Jo, jo... Més enllà de la Premier, jo veig dificultats per a que el València, excepte que el cedisca aquesta altra possibilitat, no perdant de vista que la última possibilitat del València és correcta, no me'l comprés. Fes-te càrrec aquesta temporada de la fitxa, l'any que ve ja raonarem. I a partir d'ahir, sessió de recessió, mmm, finalitza el contracte de Negredo amb el València. No descartem que al final siga una sessió, eh? Sí. Paco, Paco volia dir alguna cosa, sí. Sí, no, no, jo crec que en, en la segona unitat de la, de la Lliga, de la Premier, sí que té, sí que té cabuda. O sigui, el que no té cabuda és en el Manchester City. No, no, ahí, no, no ahí está clar, ahí está clar. El Arsenal, però en un Swansea, en un, en un equip de, de mitja taula, sí. Mm. un Watford, un equip d'aquests... De tota manera, que sí. és que estos eh, equips, eh, perdona Paco, és que estan ja sí. eh, en una posició eh, econòmica, la eh, l'auditoria que feia eh, Deloitte dels clubs més, dels 30 sí. clubs més rics d'Europa, de, 15 ya son anglesos y ah. Damunt ah. eh, repartits ja en, en, lo que es inclús la clase mitjana baixa, eh, un, un Stoke City, uh -huh. eh, clubs d'este de, perfil, eh, tenen més diners també per la salvatjada que se cobra allí de, de, de televisió i igual tampoc tenen tanta necessitat d'apuntar cap a jugadors que venen desc descartats sí. d'altres de, lligues. No, no, però si necessiten un davanter centre, que és, un, és una posició complicada, i sobretot un davanter centre que comprenga la Premier, que això és una altra història, o sigui, perquè no pots fitxar qualsevol davanter centre per a jugar a la Premier, i això sí, està sí, demostrat. Sí. Eh, Negredo ha jugat crec que ha sigut 3 anys en la Premier, és un jugador en unes característiques físiques que a la Premier li van molt bé, o sigui, Piatti, per exemple, seria impossible de col·locar en la Premier, però, però Negredo eh, jo crec que té un mercat, té un mercat, evidentment, en, en estos equips, no, eh, no, no en altres, no? I, i com tu dius, té, els equips anglesos tenen pasta, perquè, perquè la, el que han cobrat de les, de les televisions i, bueno, i l'informe aquest jo, jo ho he llegit, no? i efectivament, és que, és que dels 30 millors n'hi ha 20, 20 equips, crec, o dels 40 n'hi ha 20 equips de la, sí, de la Premier, entre els més ricos del, del món. No? Normal lo que repartixen. Efectivament, efectivament. No com el reparto que n'hi ha en, en, en Espanya. Eh, parlava, Salva, de, del problema de... Eh, eh, de la fitxa i d'on sí la podria cobrar, que és en alguna lliga exòtica, però ell de moment no vol anar a una lliga exòtica, i això és un problema afegit, perquè si el jugador tinguera, vull dir, Eh, en el cas de el negoci del negociant número 1, que és Jorge Méndez, que va agarrar eh, Jackson Martínez, el va col·locar en l'Atleti de Madrid, Jackson Martínez mmm, no pegava peu en bola amb l'Atleti de Madrid, va ser un fiasco total, i el tragueren cap a la Lliga Xina, el jugador va acceptar anar-se'n, i a més que a l'Atleti de Madrid li caigui una mortera, sí. va eh, cobrar Però més de lo que pagà per este futbolista. Solo se havia que veure la cara que, que feia eh, Jackson Martínez quan se va firmar el contracte, sí. quan, quan el varen <laughs> presentar... sí que... Eh, Bàsicament com si li estigueren posant una pistola en el pit. Sí, sí, sí. Y al costado estava Méndez, Reguense. al costat estava Méndez, <laughs> sí, sí, ríguense. La sonrisa profidente, sí, sí. que no falte. <laughs> Escucha, la banca siempre gana. Mm, sí, señor. <laughs> Y Méndez es la banca, eh. Sí. No te engañes. Amb, amb, esta, amb esta història... Això podrà acabar, Manolo, també, o amb una sessió, uh mhm. -huh. que sempre és una eixida, una pata, patalla avant, no? Patalla ja, avant. El problema ja tractant de solucionar la pròxima temporada o eh, tractant de prorrogar-li prolongar-li les vacances a Negredo que moltes voltes socorren futbolistes dels que te pots desfer per a tractar de pressionar-los i de que pues, eh, accepten les condicions d'eixida que el València marque sempre que cap al València arribi una oferta que el València considere eh, important, no? Bueno, si el València té que tornar el 4 de juliol, pues dir-li a Negredo, mira, Álvaro, torna tranquil·lament el, el 20, per exemple. Sí, a banda és un estiu eh, complicat perquè Llarg. té la particularitat afegida de, de l'Eurocopa del mercat, sí. que molts dels mm. moviments se després eh, no van a ser d'Eurocopa els futbolistes que no estiguen en Eurocopa i tal van a passar pràcticament inadvertits i col·locar-los va ser molt complicat eh? sí, no? I, i, que, i que fins que no se definisca pues, tot el mercat posterior a, a l'Eurocopa pues, estos jugadors estan en, en stand-by esperant destinació de fet el mateix eh, Paco Estaran que estigui el divendres així en la Televisió en el Murciélago Eh, li preguntaren per eh, Álvaro Negro i per Enzo Pérez i va eh, confirmar tranquil·lament que els dos estan en la gralla d'eixida, que els dos eh, són dos actius amb els quals no se compta, però va afegir també jo crec que una miqueta eh, eh, a veure, eh, també tenint en compte la estratègia de mercat, va dir allò de eh, a veure, tampoc de desesperar-se, si no el poden col·locar, pues l'intentarem reintegrar en la plantilla. Al final son activos del club, que en estos momentos se ha determinado que, hay que intentar darles una salida, ¿no? Por varios factores. Eh, le hace rendimiento, pero si fuese por rendimiento tendrían que haber salido otros jugadores también, pero ese rendimiento va unido a un costo alto para el club, no tanto de ficha como de amortización y lógicamente, pues si queremos reducir, pues, pues hay que reducir pues, por los costos más altos, pero lógicamente una vez de que los activos pues esperemos porque creo que es beneficio para todos que salgan, pero si no, lógicamente, pues hay que tratar de aprovecharlos. Sorprèn la mm, mm, rotunditat amb la que diu que sí, que no conta, perquè la pregunta eh, l'han tallada, però bueno, que, no, evidentment en els talls de veu de la ràdio no posen les preguntes, però parlava directament d'Enzo i de Negro, i després confirmava que sí. Eh, torna a incidir, me dona la impressió que o tenen algo, com deia Salva Folgado, molt avançat, o són molt rotunds en la seva, en la seva exposició. Home, és, una, és una postura quasi eh, traumàtica no? de, per part del club, dissert tan, tan clar des de tan pronte. Eh, també és una postura, jo crec que que sana, perquè jo crec que... Jo crec que de cara al futbolista és millor, si el futbolista entén que no se compta amb ell, a lo millor se pot enrocar menys, vull sí, dir, a lo no? millor Álvaro Negredo pot acabar acceptant abans una una proposta que a lo millor no tenia en el cap en primera volta, si que el València va de cara. I no, jo, i... jo per ahí li veig, li veig I que totes... aquesta manera de guanyar el futbolista, dic, mira, és que no compta amb tu, tio, I que totes les, parts, totes les parts guanyen, guanyen temps, i això en el futbol és... Es és una cosa eh, primordial. Avui, per exemple, Juan Sánchez, que uh mhm. -huh. està parlant en ell després d'este partit, uh mhm. -huh. eh, me deia que, que recordava el cas de quan Benítez el va descartar faltant dos dies per a que acabara el mercat d'agost i clar, li, pues, va, va ser complicat el tema. Sí, sí. 12 i mitja, primera pausa per a la publicitat, esports 97 nit, i en tornar llegim el Twitter. Penseu que el València va, pot completar amb èxit l'operació Eixida, a tornada de la pausa, llegim el Twitter i continuem debatint així a esports 97 nit fins a la una de la matinada. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Superrunning. Running. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 el teu l'equip, la teua ràdio. Tots i 33 arroba esports 97 nit vos recorde la pregunta eh, eh, penseu que el València podrà completar amb èxit l'operació Eixida bueno, pues eh, si l'aplicació per a Twitter que des que l'han canviat no fa més que marejar-me me deixa, comença a llegir les vostres respostes Charlie diu algun Eixida, <laughs> però dubte que facin una neteja molt gran Chema Gil diu, sí, però perdem molts diners, les fitxes han d'anar a la baixa, el futbol està boig amb els sous que cobren. Lluís diu, donat els sous, no tenen, ho tenen en xinès, ojalà faran singapurès. Pau Bernat diu, està malo de Negredo, eh, perquè ha baixat molt el seu valor. Jo crec que una oferta per 10 quilos seria massa. <laughs> I també ens llevaríem el seu sou, que són 3 milions. José A diu, palmant diners pot ser, o com a molt quedant-se a la part. Caldrà pagar fitxes per a desfer-se d'uns quants. Fernando Martí diu sí, pero a una considerable pérdida de dinero. Traurà menos del 50-60% dels que va a costar, seguro. Exemple, 30, Negredo venda 15-18. Mira 50.000, diu, espere que sí, pero el problema es que son jugadores que cobren molt y tienen poder de por esportiu. Vicente Rollo diu, si es, sí, es com a dir, fora tú, fora tú y no pero porque no es dona la cara. <laughs> Pero es que n'hi que los un sou, perquè hi uns contractes Roberto Bonilla diu, no imagináis lo agradezco, porque vaya domingo full contar alguna alegría Bueno, de moment Te contant lo que n'hi ha. Eh, encara que estem así per a alegrar la nit, eh, si no vols <clears throat> sentir, pues això, la undécima la champion la Champions, la undécima la décima, la undècima, la champion la Champions, la Eh, de Sabios diu... ¿A qué se debe la salida del doctor Albors? A que Suso va a meter a su amigo Fisuretes, que Dios nos pille confesados. Suerte a Juan Albors. Carles V diu Eixida de Gui del pocs bons que tenim segur Continúa el negocio de Meriton Pedro Fuertes diu Yo creo que va a costar propio el que cobren el jugadors Diu, yo creo que sí, es és prou para per a poder lo suficiente en eixa para i Sida. Pedro Simó pues ya pueden hacerlo porque si no el proyecto nacería ya condicionado a utilizar herramientas no deseadas. Vic 11 diu no complicado pero que pugan fer benvingut siga. Eh, Dani Diu, creo que no, aquí no hace tanto el primo como el Valencia Negredo, 5 o 6 millones más los 3 que nos ahorramos de ficha y fuera. Mes Che diu també ha Segona la bé l'Atlético Saguntino por primera vuelta en la segunda Historia Pues sí, ahí per que ja ho he que diu el Benfica la vol Negredo, Jorge Méndez Vendes, diu va a tener que rescindir contratos. Algunos jugadores sobrevalorados con sueldos fuera del alcance de muchos clubes. Em, a Munt Diu decir que no cuentas con ellos es una horrorosa estrategia para venderlos y vas a tener que pagar para que se vayan. Mejor cederlos. Alfonso Gómez Lobo habrá dos tipos de salida, los que se quieran ir y por el que se pueda sacar algo. El resto se quedará. Éxito. Nacho Diu que hagan como cuando vino, cuando Paco Roch vendió de una tacada a cinco o seis tíos al Mallorca. Sí, sí. Sí, no, eh, ahí, ahí, se va a demostrar la, habilidad negociadora eh, y, es un momento para eso. Iván Campo, Escurza... Romero. Romero y uno mes. Sí. Pues Ignacio era... Y Galvez. Y Galvez, Galvez, Galvez, Galvez, Galvez. Sí, sí. Eso yo. Fernando Martí, Diu, no, eh, Jesús F. Diu, difícil con los altos sueldos se cobran Enzo Barragán y Piapti, José Castillo, Jimeno Diu. Siempre pasa que hay algún jugador que se te queda como la. como el excrement que no te, que no te quitas de los zapatos. Y este año hay muchos. Eh, Ramón Uzurno, Carlos V. Diu, el Valencia concha los pelos de los pases, ya que tiene la caradura después de la temporada que nos entra Gat. Eh, mes Che Diu no completará en Exit Res, confianza cero. José Manuel Llamo oído, que pensaba que estarían de vacaciones pero que se molt descoltarnos. pues pues sí, estarem. JW mm, Samu VCF, diu no, la mala gestión fa que en agafats per la uera, será casi imposible Méndez no vas a chafarme ya. ya está diu si l'èxit es traure que no interesa regalarlos o pagarlos pero que se les emporten, un ser. Ángel Oquendo que diu no hay problema que la plantilla se haga última hora. Paco sabe que Estanero jugan un partido de la semana más parones. Nacho Moreno Dios podría contratar el Valencia para vender a Negro y convencer a algún equipo. Yo creo que tendrían complicado y y sin y ningún molta feina su Suso, en efecto y Pablo que dio por nuestro bien espero que sí. Ahora hay que ver cómo se portan los amigos del Lim Mes... Eh, Vicente Camparotto y ¿es caballado plantearle Álvaro Neredo que se queda la Valencia con un nuevo contrato por objetivos? Sí, pero no signat y no va a signar uno en el que pague Ricardo Reinal eh, dio eh, 216 kilos por ser de, pie, de Premier, pasta de sobra. Y a Diu, los de Méndez, que los coloque en China, aunque Enzo sin lesiones es aprovechable. Los que no se coloquen, cederlos, y si no, que se queden. <coughs> Al Guaparlat, en encara que després s'ha intentat eh, maquillar, com que el tema del Negredo i d'Enzo de té tanta vore amb el seu rendiment com amb la neteja, amb la rentada de ment que vol fer Paco i Estaran i d'hàbits en el vestidor. Sí, no, la, la veritat és que quan se parla de, de renovació en la plantilla és que és una renovació integral però que, però que, però que afecta a tot. És, és, és, és, és a, a totes les estructures, al, a l'equilibri de, de jerarquies, és a, a crear de, de ser un projecte nou sense els vicis i sense la, la memòria que, que poguera tindre en el passat. I, i la veritat és que eh, per a fer tots els canvis que vols fer i desfer-te de tots els eh, jugadors que, que pretens. Jo insistís que eh, està la situació de mercat com està, està també pues, tota la hipoteca de la mala temporada que, que han tingut i el, i el sou tan alt que, que cobren, però va ser, és un moment també per a veure l'habilitat eh, negociadora i el, i, i, i el talent negociador del, del València. Ja ho ha fet Rufet en el seu dia. Quan va en aquell hivern. En aquell hivern en el que va imitar a Brad Pitt en, <laughs> en Moneyball. I, i, I Paco Roig eh, està els casos estos de, del 5 que se n'anaren al, al Mallorca, però també inclús en, en jugadors que varen ser una autèntica castanya tipus eh, Romario, Marcelinho, Carioca o, sí. o Musa Saib, se va recuperar en gran part la, els, els diners que, que se varen invertir. I és una ocasió per a, per a veure això, el talent negociador més enllà dels consells i la influència de, de Mendes que pugui tindre este València. Sala, neteja a nivell esportiu i també a nivell d'hàbits o de dolents hàbits. Jo crec que és a nivell de, de rendiment. Mm -hmm. El mhm. rendiment de Negredo no ha sigut eh, bo i a partir d'ahir pues, eh, el València considera que este és un futbolista que ha de, que a de de la, de la plantilla, però jo crec que la raó bàsica és perquè té una fitxa altíssima, encara que en este cas se junten dos coses, el rendiment ha sigut decebedor i que és la fitxa més, eh, més alta de la, de la plantilla. A partir d'ahir, pues, eh, no sé quina és la raó prioritària, crec uh -huh. que és la econòmica, però Negredo per motius fonamentalment eh, econòmics, també de rendiment, però jo crec que fonamentalment econòmics, pues, eh, va fora, Si es que va dir Paco ja estarán. Si es que los activos, nos tenemos que deshacer de los activos más importantes. Y parla de Lefiche altes, y parla de la de Negredo y de la de Enzo Pérez, que són dos futbolistes que, que han d'eixir de la plantilla o que el València considera que ha de fer-los eh, fora. Paco, consideres que és una errada dir tan obertament que no comptes amb estos futbolistes de cara a trobar-los una, una eixida en el mercat? No, jo crec que és un exercici d'honestitat. O sigui, el València de... Eh, Eh, està bé, lo recordava Vicent fa, un, fa una estona, eh, està, està bé que li digui als jugadors que no compta amb ells, que després si no troben, no troben equip, també ho ha dit eh, Paco Allestaran, intentarà mm -hmm. integrar-los, no? però jo crec que és el més honest, perquè el jugador sap el que, lo que el club vol eh, eh, eh abans de que comenci juny, <laughs> fins, fins i tot. O sigui, és que abans de que acabi el contracte ja sap que el normal és que l'any que ve no estigui al València. Pues, eh, ell també es, es pot buscar la vida, no? eh, a mi em sembla molt honest fer això i a més deberia, hauríem de fer-lo sempre no? o sigui, això de que el dia 15 d'agost digues, pues ara no conten este perquè preferís un altre que he trobat i que compraré o que Mendes me recomana, me recomana. Uh mhm. -huh. eh, no, no em sembla la veritat que siga honest per a, per, ni per als jugadors ni per al club ni per a l'afició 4-3-3. Jo l'únic dubte que tinc és que s'ha fet d'alguna manera públic, eh, públic eh, tot això, perquè és, sí que estàs llançant eh, eh, missatges sí, que condicionen... És, és honest, com diu Pago, però no sé si sí, és sí, convenient. Si tot fora pues, de circuit intern i comunicació interna, eh, eh, igual sí, sí, sí. Jo crec que ben fet per part de València, però... si no comptes amb ells, és que, en efecte, és el més honest. Però ja en, en, en el més, moment que transcendís... Que siga més adequat és una altra cosa. Que transcendís ja l'escena pública, eh, estàs eh, condicionant tal vegada pues, a, a la baixa eh, possibles sí. negociacions. Sí, però, però per això, això que dius tu, que, que igual n'hi ha un trasfons de, que, de, de, de el vestuari per altres raons que no siguen les econòmiques o les de rendiment, pues això em fa pensar no? que, que probablement no siguen aquestes raons, sinó simplement és la econòmica, i això s'ho han explicat en aquest i a més és que és eh, sota cavall i rei, o sigui, sabem tots que, que això passa, no? E, és normal que ho diguen, ara dir, no, no, contamos con Negredo para la pròxima temporada és absurd, o sigui, és que ningú se creuria, no? De fet, eh, Digues, Paco, acaba. Perdó. No, no, no, no, no, ja estava, ja estava. <laughs> Eh, de fet, eh, és tal la intenció que té Paco i Estaran i el missatge que no deixa de repetir dels hàbits i dels hàbits i dels hàbits i dels hàbits, cosa que ja va començar a deixar caure després de la derrota 0-2 contra el Villarreal en la roda de premsa postpartit de Mestalla, que feia la comparança amb els nanos d'un col·legi, se'n recordeu? Però Pues l'altre dia el Murciélago també va fer la mateixa comparança, una miqueta més amb més gràcia i tal, però no deixa de transjuir el, el, el, el missatge de fons que vol comunicar, que és això en guany ha sigut un desastre a nivell d'exigència. Todos nosotros respondemos en función del entorno al que nos... nos es decir, si tú vas a un colegio en el que te permite mucha libertad, por muy disciplinado que seas en casa, al final acabas haciendo el indio. Y si vas a un colegio de jesuitas, al final acabas eh, en fila esperando a, a, que piten para entrar a, al cole, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el entorno. De fer el indio a estar en fila esperan que toquen el xulé para entrar al coleche. Sí. Està dient, senyors, això enguany ha sigut un desmadre de tota manera, que no hi havia per on agarrar-lo. De tota manera, ja era algo que advertia inclús en la seva presentació, perquè tots els missatges sí. Eh, entorn a la cultura de club anaven dirigits a això, pues, mm -hmm. a mm-hmm a crear una nova base, uns nous ciments, uns nous projectes, una nova manera d'entendre el treball i del funcionament eh, per, ja, ja sencer del, <clears throat> del club i pues, els vuit partits que, que ha tingut a la banqueta del València han reforçat aquesta idea i el que se transmet també jo crec que en part és també un, un poc una lectura també de cara, de cara a l'afició que ha quedat aquest any molt, molt desencantada per tot el eh, rendiment, uh -huh. per, mhm. tot, per tots els salts i baixos, eh, tota la mediocritat que, que ha hagut de, de patir, pues que si se vol començar des de, des de zero i en un equip completament revolucionat, és una manera també, entre cometes, d'admetre el, el mea culpa de lo que ha sigut la, la temporada per al club. Lo del col·legi, sí, Paco. Jo Sí, jo, sí, sí, jo estic d'acord. I, a més, n'hi ha, ha una dada que, que oblidem a vegades, no? i és que dels vuit partits que ha dirigit eh, Paco Allestaran, sí. els dos millors els, ha jugat, els va jugar contra el Barça i contra el Madrid. O sigui, el, és a dir, que l'equip té capacitat. Per a no, però això també respon una miqueta a lo que moltes voltes ha dit eh? que l'equip té tics d'equip xicotet, que contra els grans se creix i contra els xicotets se'n va avall. S'allibera de pressió. Bueno, sí. sí, però es tracta d'això també, es tracta de jugar sempre. Si, si tu jugues sempre com va jugar contra el Barça, com va jugar contra a el Madrid... Sí. A això sí, això, això sí te la compre. I, i això jo crec que és el que pretén ell. O sigui, evidentment, després arriba el, el, el Getafe i el tal, i, i, i va ser un desastre. Però, però precisament contra aquests equips demostra que el València té capacitat per, per barallar-se en aquests equips o en equips de la seva categoria, probablement, perquè no, tenim, no podem oblidar que ara probablement l'objectiu de l'any que ve és entrar en Europa una altra vegada, o sigui, no podem pensar en molt més. Porque eso sería un error tornar a demanar ser terceros o cosas de esto. Això, eh, el fragmento Paco Ambició, lo ho el otro día Paco Entonces, es decir, no podemos pretender que pasemos de ser el 12 ahora resulta que ser cuarto y eso no va a ser un, un, éxito, eso va a ser un éxito. Y un éxito para mí importante pues es ganar la liga actual al nivel que está el Valencia. ¿Que tenemos que ser más ambiciosos? Por supuesto, pero vamos a ir paso a paso. ja veurem com està la temporada que ve, quin equip del València, i si ser quart o no és eh, un èxit tenint en compte que sembla que l'Atleti de Madrid seria un final de cicle algo abrupte. I més enllà inclús de Perquè parlar... Perquè Simeone no sí. està gens que continuï. Més enllà de parlar d'objectius puntuals, jo crec que el primer pas en la reconstrucció eh, i se, se ve d'una temporada tan dolenta que jo crec que inclús si la gent veu que el València ja respon a una nova filosofia, que és un equip pues, que ja ha deixat de banda el desarrelament tan galopant que, que ha patit aquesta eh, temporada i respon pues, a, a un patró de xoc, a un estil eh, definit, jo crec que inclús ja per ahir ja comença a vertebrar-se altra vegada la, la, la, la identificació entre massa social i, i, i club, perquè és que està pràcticament tot per fer, encara el València. Però Vicent, això va passar l'any passat i, i després eh, ha vingut este any que ha sigut horrible. O sigui, Terrible. Que, eh, clar, o sigui, eh, el problema és que des, des de fa des de l'any 2010, fa sis anys o, o cinc anys, mm -hmm és que estem ahí, és que estem, que és, bueno, tenim un any més o menys bé, però després baixem i som sèptims o sextos o, do, o el 12 o el 10, o el, és a dir, el València ha perdut pas en equips com l'Atleti de Madrid, com el Sevilla, jo no diria tant com el Villarreal. I com el Villarreal, exactament. En estos tres equips... Si m'apures, l'Atleti Atleti de Bilbao. I el, i l'Atleti de Bilbao, sí, perquè l'Atleti de ha sigut una evolució Correcte. de, de, de l'arribada de Bielsa que ha arribat i ara és un equip que, que, que tot els anys està ahí barallant-se. Però per en, tots, en tots aquests casos el que estem parlant és, és d'un projecte pues, que ha tingut també paciència, que ha estat ben, ben, ben definit. Sí, sí, Sí, sí. Sí, sí, sí. I en objectius molt clars, no? Per exemple, ahir estava pensant jo, el Sevilla ha fet la seva història sent eh, cap, cap de rató. O sigui, no, cap de ratolí no cua de lleó. No, eh, no, exacte, no, cua, no cua Europa de Europa League, Europa League, tres seguides. Exacte, i clar, i porten cinc, no?, d'Europa League. Sí, sí tres seguides. Ahí, i nosaltres tema ahí, bueno, sí, tal. No, no la Champions, la Champions, pues igual no és moment de pensar en la Champions. Es, és es momento, a ni de pensar en la Lliga i d'entrar en els quatre primers. A lo millor és qüestió de fer cinquè, però ser finalista de Copa i guanyar una Europa League. I que tots els grans cicles... Que això ajuda molt, eh? que tots els grans cicles que han sigut realment eh, sostenibles i no simplement pues, que en, eh, per pasta pues, s'ha acabat guanyant una lliga de més, pues, han tingut els seus eh, temps, els seus eh, terminis. Correcte. El mateix València la millor època de la història del, del València va començar guanyant la Copa del Rei. Una Copa del Rei, en sí, el 99, sí. en la Cartuja. Sí, o, o inclús abans palmant eh, la, la final de la Copa del Rei del, del 95, que, que a poc a poc pues, vas abastint eh, més, més territori, vas fent eh, més gran i és un creixement gradual eh, i sostenible que te va fer realment fort en el temps. I l'Atlètic de Madrid m'ho eh, diria també avui, avui Carboni, és que o sea, el que ha fet ha sigut imitar al València, que l'ha imitat també que inclús ha perdut dos, <laughs> dos finals de, de Champions. Exacte. 12 i 49, una per penals també, i en San Siro, mira si l'ha imitat. No, i, i, I Griezmann ho ha, imitat, ho ha imitat també, que va tirar el penal igual que Carboni en la final, eh? O sigui, Correcte. Fort pel mig. Sí, sí. 12... Al, al mateix lloc. 12 i 49, vinga, fem una última pausa i tornem. Per cert, el divendres també el València va anunciar l'arribada al Costeni de César Sánchez. Ara vos preguntaré què, què vos sembla aquesta incorporació, vinga. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Itan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soc Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora en junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las diez y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 51 minuts, a nou per a acabar esta edició de diumenge d'Esports 97 NIT. El València anunciava el, eh, el divendres la incorporació de César Sánchez, l'exporter del València, com a membre del cos tècnic, per si algú tenia algun dubte de vindrà més porters, què passa a Torena? No, Torena continua preparant els porters i César Sánchez ve com a ajudant de Paco Allestarà en el seu cos tècnic, en el qual ja estava David Caneda, ja estava el preparador físic que, que ara mateix no me'n recordo, salva si... Biela. Viela, Biela, correcte. Sí. I ara s'incorpora César Sánchez, bueno, pues en principi, no sé si una mena d'enllaç de, amb la plantilla, també una miqueta de, de mantindre ahí l'ordre del qual parlava ara Paco, dice col·lege eh, de jesuïtes. Sí, no, la banda és que és, és, eh, és una persona que té una habilitat eh, en, en el tracte... Sí, té, eh, té de gens. Sí, té, desprèn cert eh, carisma uh mhm. -huh. i jo crec que en, en un any que va ser eh, complicat i, i exigent perquè si finalment hi ha molts, molts canvis les expectatives van, van ser altes. Tens únicament la, la Lliga, que és imprescindible quedar quart, va ser també precís fer un bon paper en, en la Copa. Eh, és un equip que, que, que si finalment és tan renovat pues va, va a costar de, de, de, de encaixar també les, les peces i que funcione eh, ja eh, a breu termini, uh mhm. -huh. eh, va, va ser una figura crec que, que necessària. També és, eh, té, té molta habilitat en la resolució de, de conflictes i, no sé, jo, jo veig la, la, la, la incorporació com, com algo positiu. Jo crec que és una persona que genera fonamentalment, com diu, com Confiança, diu Vicent, sí Carisma, sí. Empatia, no? Sí. Empatir-se ràpidament amb, amb César. És complicat que no te caiga bé César, César Sánchez, però... És un tio fantàstic. Me crida l'atenció dos coses, Manolo. Primer, la facilitat que tenen els exfutbolistes de primera divisió en trobar a les primeres de canvi un acomodo en una banqueta important, sense fer cap tipus de, de mèrit. Vull dir, de els, els, tec, els tècnics que estiguin escoltant del programa i que no eh, formen part de la nova fornada d'entrenadors eh, que són exfutbolistes de primera divisió entendran perfectament el que estic contant. No es costa res trobar a còmode en qualsevol eh, banqueta i després Manolo Bassís a qüestionar moltíssim el cost tècnic de Gary Neville perquè era molt, molt gran. Hi havia moltes persones en el cost tècnic de Neville. No? No van a caber més en la banqueta? bueno, pues en el cos tècnic estaran, a poc a poc, també... Va entrar molt gent. Va, va entrar molta gent i al final tampoc sí. van acabar en la banqueta. Vull dir, ell ven dos assistents, un preparador físic i un segon entrenador, i ja n'hi són tres, Estació Xutona ja n'hi són quatre, ara -hmm. ara César Sánchez ja n'hi són cinc, vull dir el mateix que passava amb Neville a nivell de, de cost tècnic. Era que, que ve hi ha una caïda més en la banqueta, perquè la federació ja ha anunciat que els encarregats del de... material, els utilleros, van fora de la banqueta ja. Vols dir que encara poden incorporar altre... Jo el que dic és que hi haurà, hi haurà un, seient, un seient lliure més. Jo crec que si té, la, si té una tasca definida eh, més allà de, no sé, de contar quatre xistes en el vestidor o de fer, o de fer vestidor, sí. me pareix perfecte. Que també hi ha que fer vestidor, eh? No, no, correcte, ja, però... No, sí, eh, evidentment no a qualsevol, però en efecte. Pago, tu què penses de la incorporació de César? la veritat és que no el conec, jo a mhm. César, mm -hmm. no el conec. Més, més enllà de lo que he vist eh, en el camp i mm -hmm. lo mhm. que he llegit, i, o sigui, no, tinc, no tinc cap relació personal amb ell. Però sí que sembla un tio que eh, molt capdalt, no? O sigui, que, que bueno, entrellat i que, i que pot donar una, un, un, un, un plus de, de, sensi, de sentit comú al, a, lo, a lo que és el club, no? I sí, la veritat és que esta, la banqueta n'hi ha tanta gent, però sempre és això, eh? Sempre és que el València <laughs> al final pegués una potada i, i, i n'hi ha 40 en la banqueta sí, aconsellant, sí. no sé què. I aquest, és, és una miqueta el gran problema, però també és el gran problema de fitxar, de fitxar entrenadors que no tenen experiència, no? O sigui, des de que arriba... Totes formes, la... De totes formes, Paco, coneguent una miqueta al teu, al teu homònim, a l'altre Paco, crec que este no va ser la deixança aconsellar molt. I a més, ell ho va dir eh, el dia que el presentaren quan substituïa Gary Neville, va dir alguna així com que massa gent en una banqueta a la fi massa opinions. No, i que a banda ara se va sentir Això va dir Paco, reforçat. No? Sí, sí, ahí estaran. I ara té una més, ella en la banqueta. Ah. Bueno, és que... De veres, que no t'he trellat. És que a lo millor te poden deixar o te poden deixar opinar. Ja, ja. Però eren massa, no? Sí, sí. Pues ja ne van 3 i això tenen 4. La lògica hauria, hauria, hauria eh, d'indicar que, pues, que tenint dos anys de contracte sentint-se reforçat pel, pel club, pues, que la, la seva influència o el, o el seu poder eh, uh. es, es, es, es, es reforce, eh, siga encara eh, superior i que un poc els que els rodegen tinguin una opinió més consultiva que, que executiva. Tampoc no perguen de vista una cosa, Manolo. Jo, capital en tota aquesta història. Eh, el representant de, de Paco Llestaran és el representant de César Sánchez. Arturo Canales, el Arturo mateix, Canales. és el mateix agent, sí. Clar vols dir que alguna cosa no ha pogut, si vol, ha no pogut sé, facilitar? No sé si vol dir alguna cosa no, però comparteixen representant. Uh mhm. -huh. Per cert, <clears throat> parlàvem de la neteja que està fent-se, del tema de, del metge de Juan Bosch que va ser destituït eh, el dijous, també el psicòleg anat per l'aire, el psicòleg que va dur no? El psicòleg Manolo Julio Figueroa va a despedirse dichos de la plantilla uh -huh. y efectivamente no lo va a aportar Nuno, él va a aportar Rufete va a ser Rufete. Nuno que iba a pucharlo correcto, al, al correcto. Primer, al primer. lo va a para la academia sí, Exacte. sí, sí y va a ser sí, Nuno sí. que iba a pucharlo Exacte. desde la academia al, desde la academia al primer equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues, dichos va a dir adeu y sembla que es una decisión también de club de club, no de Allestaran, uh -huh. al igual que Paco Allestaran va dir la dia del Murciélago que la decisión de prescindir del Meche no era de él, sino que era del, del club y que s'havia pres fa, fa temps. Però sí. bueno, ja no està el psicòleg. Ja no està el psicòleg tampoc. Jo és que no sé, hi ha algun... Hi haurà, hi haurà algun tòpic més tòpic que el psicòleg argentí? <laughs> jo recordo una frase de, de Henkes quan va guanyar Dinamarca la Eurocopa del, la del 92 del 92 que era la que començava a posar-se de moda el tema dels psicòlegs, del, Benito Floro i tal oh, sí. i dia pues, que eh, Dinamarca havia guanyat i se torneig eh, bevent en la piscina eh, sí. fumant, estant en, en les dones en la concentració i vull dir, el, al final sí, com diu el Dano, els, els equips són un estat d'ànim, eh, no sé tampoc en quina proporció puga influir directament la, la, la figura d'un psicòleg i, i no pues, també un poc tot el entorn que pugues crear en un, en un projecte. Eh, I a més, Paco, el que sí sembla que eh, el teu homònim ve en mando en plaza, eh? Netejant, fora psicòleg, fora metges, entrant en un nou entrenador, entra fort, eh? Esperem, esperem, i que doni resultats, que és el que, que tots esperem, la veritat. Perfecte, doncs anem a deixar-ho així. Hora i mitja de ràdio, d'esport, en valencià, per a València, eh, donant la comprovació de que se pot fer una hora i mitja de ràdio sense parar de la undècima i de la Champions, mm. i de la Champions i de la undècima, i jo crec que s'ho hem passat tots una... Un, almenys ho hem passat bé. Eh, però, no per a tirar coets, però escolta, eh, eh un refugi, una nit de refugi per a tota la gent que estarà això, mirant el trobar una emissora que no parle del monotema. Senyor Chilet, un plaer, gràcies. Un plaer, Manolo. Paco Gisbert, com sempre, un plaer, gràcies. Igualment, adeu. Fogados, veiem demà. Adeu, Manolo. Ho deixem així demà, 3 més 4, el Murcià, amb Vicent Sempre. Nosaltres tornem a partir de les 11 i mitja a Sena Ràdio. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.